Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի սպեղանի հաղորդաշարն է։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եւ մոմ կենտրոնի միջև վերջերս կնքվել է համագործակցության հուշագիր, որի նպատակն է արտակարգ իրավիճակներում հղիության վերահսկողության, ծննդաբերության նախապատրաստման եւ հետծննդաբերական խնամքի հարցերում գիտելիքի եւ իրազեկվածության բարելավումը։ Ծրագիրը մեկնարկել է հունվարին։ Առաջին դասընթացի թեման եղել է կրծքով կերակրումը արտակարգ իրավիճակներում։ Դասընթացին on-line միացել են արտասահմանից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից տարբեր մասնագետներ։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Անգելինա Իսախանյանի խոսքով համագործակցության շրջանակներում ծրագրեր են իրականացվում ինչպես մայրիկների, այնպես էլ տեղի մասնագետների համար։ Առաջին դասընթացը տեղի ունեցել մայրիկների համար, իսկ երկրորդը տեղի մասնագետների։ Անգելինա Իսախանյանը մանրամասնում է. Դիմողների թիվը մեծ էր։ Առաջին դասընթացին մասնակցել են շուրջ 20 մայրիկ սակայն աշխատանքների արդյունավետության համար խումբը պետք է փոքր լինի։ Ի դեպ, ծրագիրը շարունակական է եւ բոլոր ցանկացողները հնարավորություն կունենան մասնակցել։ Օրերս տեղի ունեցած քննարկումն էլ Արցախի ապագա մայրիկների հետ էր, որը գրում էր ծննդաբերության հոգեբանությունը արտակարգ իրավիճակներում խորագիրը։ Մասնագետների խոսքով ծրագրի նպատակն է նախ վերհանել այն հոգեբանական ապրումներն ու խնդիրները, որոնք գրում են հղիները այնուհետև անհատական կամ խմբային աշխատանքներ տանել նրանց հետ։ Ճգնաժամային իրավիճակների հաղթահարման վերաբերյալ գիտելիքների եւ գործնական քայլերի հմտությունների մասին մայրիկների համար ելույթներ ունեցան Միշել Օդեն Մայր կենտրոնի հիմնադիր Աստղիկ Վարդանյանը եւ Էմպատիա կենտրոնի հոգեբան Անահիտ Լալայանը։ Հոկեբան Անահիտ Լալայանի խոսքով արտակարգ իրավիճակներն ազդում են ցանկացած անձի հոկեբանության վրա։ Առավել եւս, երբ այդ անձը երկու հոգու զգացողություններ եւ պատասխանատվություն է կրում։ Արտակարգ իրավիճակը ինքը առաջի հերթին ազդում է ցանկացած անձի հոկեբանության վրա։ Առավել եւս, եթե տվյալ անձը արդեն իսկ միակ մի անձ չէ, այլ երկու անձի եւ զգացողություններ եւ պատասխանատվությունը ձևավորվում իր մեջ։ Իհարկե դեռ չի գրում դա, բայց դե արդեն ձևավորվում են։ Եթե առավել եւս տվյալ անձը առաջին հղիության հետ է առնչվում։ Այդ параգայում մի անշանակղությունը ինքն իրեն արդեն իսկ հոգեբանական բավականին փոփոխություններ է առաջացնում տվյալ անձի մեջ եւ նաեւ դրան եթե գումարում ենք հոգեբանական ճգնաժամը բնականաբար արտաքին ազդեցությունները բնականաբար տվյալ հարցը արդեն դիտարկում ենք այդ երկու կարևոր առանցքով Մենք փորձեցինք այս հանդիպումով համենայն դեպս փորձում ենք այս ծրագրով եւ առաջինը հոկեբանական շեշտը դրեցինք հենց այս ծրագրի վրա, որպեսզի նախ եւ առաջ փորձենք վերհանենք այն զգացողությունները, այն հոկեբանական ապրումներն ու խնդիրները, որոնք այս պահին արտահայտված են կամ ինչ որ ձևով տանում են ներկայիս հղին այնուհետև որ เป զի եւ անհատական ֆորմատով եւ խմբային ֆորմատով հոգեբանական աշխատանքներ տանենք նմանատիպ անձանց հետ։ Իդեպ այս աշխատանքը բոլորի համար է նախատեսվում, ոչ թե միայն այն հղիներին, ովքեր ռիսկ են անում եւ դիմում է մասնագետի, այլ բոլոր նրանց, ովքեր հայտնվել են այսպիսի իրավիճակում։ Մենք շատ հաճախ մեր կամքից անկախ հայտնվում ենք այնպիսի իրավիճակներում, որոնց հաղթահարման համար մենք ջանք ենք գործադրում։ Իհարկե մենք դրա մասին չենք մտածում։ Դա մեր ներքին մոբիլիզացման ռեսուրսի շնորհիվ է կատարվում։ Ուժերը կուտակվում են եւ մոբիլիզացվելով օգնում են մենք մեզ հաղթահարենք ճգնաժամը։ Բայց տվյալ բարակայում մենք արդեն իսկ երկու կարևոր բերի մեջ ենք, երբղիության գործընթացի մեջ ենք հայտնվել այդ process-ը դրամարել կարևորելով մենք սկսեցինք այս ծրագիրը։ Հիմնականում հղիության որ շրջանում պետք է սկսի մայրը, այսպես ասած, երկուսի տեղ աստորեն պատասխանատվության զգացումը մեծանում է գնալով, որ շրջանում ցի առավետ շատ հաղթահարել այդ հոգեբանական ճգնաժամը ու կոնկրետ ինքը ինչ աշխատանքներ պետք է ինքնուրույն կատարի, որպեսզի այդ ազդեցությունը այնքան էլ ընկալելի չի լինի փոքրիկի կողմից։ Գիտեք ինչպես, երևի թե ես չեմ կարող այս պահին նշել կոնկրետ ժամ, ինչ որ ժամանակահատված, որովհետև ոչ թե ես չգիտեմ, այլ որովհետև չկա տենց բան, այլ հենց ճգնաժամը սկսվում է տվյալ անձի ընկալման մեջ, Բնականաբար այդ պահից էլ անհրաժեշտ է մոտեցում ցուցաբերել զուտ հոգեբանական տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերվում է պատասխանատվությունից, հենց կինը առաջի պահին գիտակցում է, ընդունում է, իմանում է, որ ինքը հղի է, հենց այդ պահից էլ սկսվում է իր, իր պատասխանատվության շրջանը։ Ուղղակի մենք ենթարկվելով տարբեր ազդեցությունների, թե արտաքին, թե ներքին, բնականաբար տարբեր հոգեբանական ապրումներ են ունենում։ Եվ դրանք բոլորը ազդում են մեր պատասխանատվության վրա։ Էլ չեմ ասում հաշվի առնել անհրաժեշտ է անձի անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները, իր նախքին փորձը, իր սեփական մանկության միգուցե տրավմաներ կամ խնդիրներ, որոնք այսօր ել ավելի ընդգծվում են ճգնաժամային իրավիճակով։ Հետո եկեք չմոռանանք, մեր այսօրվա սերունդը արդեն մի քանի անգամ պատերազմ հաղթահարած, պատերազմով անցած մայրիկներն են։ Եվ իրենք անկասկած ունեն իրենց հիշողությունները, ունեն իրենց ապրումները կապված նախորդ դժվարությունների հետ։ Այսօր իհարկե մենք սա եւս հաշվի ենք առնում եւ մեր աշխատանքի մեջ սա կարևորություն Այո, օրինակ դուք նշեցիք մայրիկներ, ովքեր ռիսկ են անում դիմել հոգեբաններին, ընդհանրապես ինչ խորհուրդ կտաք այն մայրիկներին, բոլորս էլ գիտենք, որ այդ մշակույթը մեզ մոտ դեռ լրիվ ձևավորված չէ։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն մայրիկներին, ովքեր զգում են, որ իրենք հայտնվել են այդ ճգնաժամում, բայց կաշկանդվում են կամ վախենում են դիմել մասնագետին։ Նախ ես բազմաթիվ անգամ կրկնում եմ, որ հոկեբանը ոչ մի անգամ խորուրդ չի տալիս առավել եւս այն ուղությունների վերաբերյալ, որոնք կապված են դիմելիության հետ, մասնակետին դիմելիության հետ։ Բայց այնուամենայնիվ այս պարագայում մենք ավելի շատ դիմում ենք ոչ թե տվյալ անձին, այլ իր կողքի հարազատներին եւ մտերիմներին։ Եթե կողքից դուք նկատում եք, որ հղի մայրիկը ունի ինչ որ գերհուզումնալից ահագին վիճակներ կամ հուզմունքի տարբեր պորտկումներ, որոնք անտեղին են, ոչ adekvat են իրականությանը, կամ հակառակը շատ ճնշված է, դրամատրության կտրուկ անկումներ է ունենում, կամ էլ աշխատունակության անկում է ունենում, տվյալ պարագայում անհրաժեշտ է առաջի կոնսուլտացիան համենայն դեպս լարված չի անցնում եւ հետագայում էլ առավել եւս անձը ճանոթանալ ճանոթանալով հոգեբանական աշխատանքի հետ այդ դիմադրողականությունը չի լինում իսկ առաջի դիմադրողականությունը դա բնական է դա եւ ամերիկայում է այդպես եւ եվրոպայում եւ արաբաղում ողջունելով Արցախցի մայրիկներին մոմ կենտրոնի հիմնադիր Ասիկ Վարդանյանն էլ կիսվեց իր փորձով ու խորհուրդներով։ Աստղիկ Վարդանյանն եմ, մոմ Հայաստանի եւ մոմ Արցախի հիմնադիրն եմ։ Ես ձեզ ուզում եմ շնորհավորել մոմ կենտրոնի անունից ձեզ ձեր մայրանալու կապակցությամբ եւ ուզում եմ ասել, որ մոմ կենտրոնի անդամները դիտակցում են այն աննախադեպ եւ դժվարին իրավիճակի ծանրությունը հատկապես նոր մայրերի եւ ընտանիքների համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք հենց շրջափակման առաջին օրերից ձեռնամուխ ենք եղել Արցախի մայրերին օգնելու, նեցուկ լինելու այդ արտակարգ իրավիճակներում եւ պետք է ասեմ, որ Արցախի առողջապահության նախարարության հետ սերտ համագործակցելով մենք կատարել ենք մի շարք կարևորագույն համատեղ աշխատանքներ։ Օրինակ, շրջապակման հենց առաջին օրերին, եթե հիշում եք աղջիկներ, Արցախում շատ սահմանափակ էին կատնախառնուրդները, մանկական սնունդը։ Մենք ինչ արեցինք։ Մեր մոմ կենտրոնի հետ համագործակցող մասնագետների հետ Ուրեմն կարևոր աշխատանք կատարեցինք մայրիկներին, որոնք այլևս չէին գերակրում իրենց բալիկներին։ Մենք իրենց սովորեցրեցինք, թե ինչպես կրծքի կաթը ետ բերենք։ Կզարմանաք, բայց մայրիկներ, որ արդեն շաբաթներ չէին գերակրում, նույնիսկ ամիսով չէին գերակրում, մենք կարողացանք որոշ մայրիկներին ուրեմն խրախուսելով հատուկ տեխնիկաներով մեր մասնագետները աշխատեցին մայրիկները, մայրիկ առ մայրիկ այսպես տեսազանգերով, ուրեմն խորհրդատվություն արեցինք եւ կարողացանք որոշ մայրիկներին օգնել ետ բերել կաթը նույնիսկ այն մայրիկները, որոնք եւ կատնախառնուրդով էին կերակրում եւ մայրական կաթով, ուրեմն անցանք միայն մայրական կաթի շատ կարևոր աշխատանք էր սա, որովհետև պատկերացրեք այդ սկզբում, երբ որ ոչ մի սնունդ չկար մայրիկների իրական խառնուրդ էին փոխանցում, հա Facebook-յան էջերով իրենց, մենք կարողացանք մայրիկներին օգնել, կրծքով կերակրել։ Ինչու է սա կարևոր։ Հիմա դուք էլ շուտով բալիկ կունենաք այն մայրիկները, որոնք արդեն ունեն առաջին իրենց բալիկներին, կհավաստեն, որ կրծքի կաթը իհարկե ամենալավն է, լավն է եւ մենք աշխարհում տեսնում ենք որտեղ կա ճգնաժամային իրավիճակ, դա կլինի պատերազմ, դա կլինի բնական աղետներ, ամեն տեղ կրծքով կերակրելու տոկոսները արագ անկում են ապրում։ Մի քանի պատճառով, քանի որ մայրիկները մտածում են, որ իրենք ստրեսի մեջ են, այլ հնարավոր չէ ստրեսային վիճակում կերակրել Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյանը։ Առողջ եղեք։